golle simori tati wadi nyalama goto pierre e yohanna payi to galle alla to e waktu torogol hono waktuji tati kikiɗe hawiri e gorko goto jibodinaɗo e mboofu ina wuunda o wuundateno ñande fof o joƴƴine e damal galle allah biyetegal damal joɗgal ngal ngam yelade naatoɓe ɓe o yi pierre e yohanna ina naata o yeli ɗumen ɓe ndaarimo pierre wiimo ƴeewo min o watti e maɓɓe hakkille makko ngati omo ɗamaninoo heɓde e maɓɓe huunde pierre wiimo mi alaa kaŋŋe mi alaa kaalis kono ko njogiimi ko mi rokkete ɗum e dow innde yeesu almasihu nasaret naajo o ummo njahaa o jaggi e junngo makko ñaamo o ummanimo ɗoon e ɗoon koyɗe makko e coddule makko tiiɗ o giddi o dari o woni e yahde o naatde maɓɓe e nder galle allah he omo yaha omo diwa omo yetta allah yimɓe ɓe fof jii omo yaha omo yetta allah ɓe keɓtini ko kanko jooɗotono e damal jooɗgal he omo yelo kawis e najoor jaggiɓe no feewi sababude ko arno e makko ko ɗo o seŋino e piyerre e yohanna ɗo yimɓe ɓe fof dogi koy e maɓɓe to sempeten biyeteɗo sempeten silimani to sababudi nadior nden piyer yi ɗum heɓɓiti wi yimɓeɓe israila en holi ko waɗi oɗon kaawe ɗum ɗo holi ko waɗi oɗon puttina min gite elle ko minen mbaɗi haa oɗo waawi yahde e dow sembe amen walla elle ko sababu nde nunɗal amen allah ibrahima isaaga e yaaquba allah taaniraaɓe men darjinii carwowo mum yeesu mo mbaɗɗon e juuɗe bakko dinooɓe jedduɗon ɗum e yeeso pilat o hay sinno pilat yiɗii no woppidde ɗum kono onon on jeddii ceniiɗo o peewɗo o te on ñaagiima woppitaneede barɗo hoore on mbarii jom nguurndam mo allah wuurtini e hakkunde maayɓe o amin ceedii ɗum ko hoolaade innde makko ndee innde makko nde semmaniri oɗo mo jiiɗon mo ngannduɗon eey ko sababu nde ndeen hoolaare iwnde e makko kanko yeesu rokki oɗo sellude keng e jeese mon onon fof jooni noon banniraaɓe mboɗa anndi ko mbaɗɗon onon e ardiiɓe mon ko mbaɗirɗon ɗum ko human binnaagu kono ko hono noon allah timminiri ko rewnuno adan e kunnuɗo dendagal annabaɓe ɓe ko e wonde almasihu mum ina foti leptade wadde mbaccuɗe koye mon tuubon beele bakkatuji mon ina momte beele jomiraɗo o ina addana on sahaji ɓuuɓ ɓerdagu beele omo nelda on mo o fodanno on o hono yeesu almasihu on foti wonde ko dow asaman haa nde allah hesɗitini ko rewnuno gila adan e kunnuɗe annabaɓe mum seniɓe ɓe fof gati musa wi jomiraɗo allah mon ma feñinan on e leñol mon annabi no feñinirimi ni oɗon poti heɗade kala ko o jogori haalande on kala fittanu ndu jogorani heɗade on annabi ma seernde e yimɓe allah halke dendagal annabaɓe nelanoɓe gila e samuel ha e lomtiɓe ɗum kabri ɗi ñalɗi ko onon donata annabaɓe ɓe e aadi mo allah wadduno e taaniraɓe men o nde wi ibrahima ko uydi ma mbarkiniranmi leƴƴi aduna ɗi fof ko ɗum waɗi nde allah ummini carwowo mum nde ko e mon o adi nelde mo ngam barkinde on e dow woppinde goto e mon fof golle mum bonɗe